FILARGYROS FILARGYROS TIS HAPAZAN AUTU TEN UZIEN EZARGYRISAMENOS CAI CHRUZUN BOLON POIEZAS ENTINI TOPOE KATORUXE SU KATORUXAS EKEI CAI TEN PSUCHEN HEAUTU CAI TON NUN CAI CATHE MERAN ERCHOMENOS AUTON EBLEPE ton dergaton tis auton parate resas kai to gegonos sunoesas anryxas ton bolon aneito meta de tauta kakeinos elthon kai kenon ton topon idon strenein erxato kai tillein tas trixas tu ton detis olo phuromenon Houtos idon kai ten aitian pusomenos me houtos epen o houtos asume ude gar echon ton chruzon eches liston un anti chruzou labon thes kai nomis de soi ton chruzon einai ten auten gar soi ple rosei hreian hos horogar ud ότι ο εν, εν χρέζει έστα του κτέματος. Ο μύθος δε λόι χώτι ουδέν χεκτέζεις, εάν με χεχρέζεις προσέει.